Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o civilnom društvu Sektor 3. Danas nam je gost Domagoj Šavor, voditelj Centra za mlade na Gazi i stalni suradnik Planet magazina koji je ovaj vikend bio u Gracu na festivalu Elevate koji se održava od 20. do 26. listopada. Festival najavljujemo već posljednjih nekoliko godina proteklih godina su redovito na festival odlazili i naši suradnici, evo tako je bilo i ove godine. Neo Domagoj, dobro večer. Dobro večer. Bili ste na Elevate-u proteklu subotu, pa evo za početak možemo slušateljima predstaviti uopće šta to je, kakav je to festival Elevate? Elevate je ono festival contemporary glazbe to bi bila primijenjena glazba, primijenjene umjetnosti i političkih e, rasprava, diskusija i tako dalje. E, mi smo došli, znači kad je već e, festival krenuo, ove subote 22. listopada, na jednu večer koja je više bila ono glazbena, to je ono okosnica cijelog festivala upravo ta glazba i nekakvi novi stilovi, novi zvuk u elektroničkoj glazbi. Što se moglo vidjeti u subotu? Subotni program e, je bio dosta raznovrsan i to na nekoliko lokacija. Radilo se nekoliko radionica u Forum Stadtpark na koje nažalost nismo stigli jer smo došli popodne u, u Grac. Tamo se radilo e, radionice Ableton live u par sati, da je to trajalo nekoliko dana. Osim toga je navečer bila Eh, jedna super glazbena diskusija, taman prije početka glazbene večeri i tamo se raspravljalo o budućnosti elektroničke glazbe općenito i o budućnosti te eh, Base elektroničke glazbe i imala je baš eh, super govornike, a na samu večer sve se održavalo u, njihovom Šlosbergu, to je to brdo u centru grada koje ima tri flora ili tri prostora u kojima se održava glazbeni program. E, jedan od njih je Dominberg koji je imao različite goste iz e, tog nekakvog dub tehno svijeta i tog, ja ga volim nazivati berlinskog zvuka, koji je definirao taj dub techno stil. Neki od gostiju koji su tamo bili zapaženi su e, Deep Chord iz Amerike, ako se ne varam, i movdi iz e, Njemačke. To je ogromna dorana taj dom, koja onako polukružnog stropa i stvarno ono, tamo je bilo predobro uređeno, puno e, različitih projekcija, ali na jedan ono suptilan način, e, odličan zvuk, odlična cijela sve skupa produkcija. Nakon što se izađe iz tog prostora, penje se na taj drugi međuflor se može nazvati koji je napravljen u tunelu. U njega po mojoj procjeni stane 200-300 ljudi i tamo se odvijao taj nekakav bass stil elektroničke glazbe koji je vrlo popularan u Velikoj Britaniji sad zadnjih ne znam pet ili više godina i tamo su nastupali kao u, vidu showcase izvođači sa e, etikete Swamp 81 i tamo je bilo baš evo, nekakva super mješavina e, house muzike, tehna, elektra čak i te neke post, dubstep, post bass ili bass e, muzike, kako to vole nazivati. A samim liftom koji se nalazi u sredini tog brda e, se penje na treći kat koji je nazvan Dungeon u njemu su bili dosta nekakvi ekstremni stilovi i nastupali su Anstam iz Berlina, Sometic Responses iz eh, Velike Britanije i još nekoliko izvođača. I također ima odličnu produkciju, odličan zvuk, malo drugačije nijanse kako je ovaj cijeli taj prostor uređen. Eto, to je jedna onako kompletna eh, glazbena večer koja je u principu izgleda tako da cijelo vrijeme trčite sa e, jednog flora na drugi, spuštate se sa tim liftom kako bi stigli na nekoga, bi jako su dobro napravili taj lineup, da je to užasno zanimljivo, užasno se sve preklapa, a nema recimo tih nekakvih velikih fluktuacija da, da ispada da je nešto, ne znam, premračno, pre, pre, ne znam, veselo, pre ovako, pre onako. Nego je totalno umjereno, totalno zanimljivo e, nekome da se zadrži bilo pol sata, bilo sat vremena ili cijelu večer na jednom floru. Po čemu bi Elevate mogao razlikovati od ostalih glazbenih festivala u Hrvatskoj Europi? Ove godine možemo svjedočiti da je sama Hrvatska, pogotovo što se tiče Hrvatske obale, bilježi pravu inflaciju festivala. Ima ih ono, svaki gradić malte ne svako selo ima neki glazbeni festival. Prva razlika i najveća razlika što oni nemaju toliki fokus na to da su glazbeni festival. Oni su znači arts, uh, political i taj ovaj stil festivala i to se osjeti. Sve te aktivnosti kroz festival su jednako zastupljene i on traje ove godine i zadnjih par godina između 5 i sedam dana, a taj čak glazbeni dio se, se održava 3-4 dana maksimalno, dok je sve ove dane popunjeno sa tim nekakvim drugim aktivnostima. I to je ta, ta recimo razlika. Malo je ozbiljniji, malo je više na kulturološkoj razini iznad e, same zabave. Znači festival nije isključivo zabavnog sadržaja, nego ima jako ovaj, razvijen taj edukacijski sadržaj. I na jednako kvalitetnoj razini ima e, voditelje i izvoditelje toga u, u svim tim područjima. Pa evo konkretno e, uz ovaj zabavni e, dio i ovaj radioničarski što se rekao radionica Ableton live diskusija. Sjećamo se iz prošlih vaših javljanja o Elevate festivalu da su oni svake godine imali neku određenu temu oko koje se vrtila cijela priča. Koja je bila tema ovogodišnjeg festivala? Mislim da je tema bila Elevate the 21st century, znači nešto u stilu iskorištavanja modernih tehnologija radi približavanja, a recimo ne, ne udaljavanja kak je to sad ovaj, sve popula popularnije između ljudi. I zanimljivo je reći da e, je postojao cijelo vrijeme live streaming i na radiju i u video obliku svih događanja, znači ne samo glazbenih i da oni taj cijeli dio e, virtualni internetski odrađuju na, na jednom ono visokom nivou. Ono što se tiče samih diskusije i predavanja, imamo još neke diskusije da nešto se izgleda. Bio je taj Music Talk koji je sponzorirao Resident, Resident Advisor, jedan dosta cijenjen ovaj, sajt, portal koji se bavi elektroničkom glazbom i na njemu su govorili o budućnosti glazbe upravo ti ljudi koji kreiraju i koji su nastupali kasnije te iste večeri na gore u, u brdu. Ovo što se tiče ovih e, društveno-političkih tema. U subotu nije bilo ničega, a znam da su svi govornici iz svih dijelova svijeta i dosta se priča o nekakvim održivim načinima i o, o, društvu. Nije to toliko aktivistički nego više znanstvene razine gdje ti znanstvenici iz, iz ono najviših krugova dolaze podijeliti svoja viđanja sa svima koji dođu na festival. Jeste li moguće se informirali na koji način se financira jedno takvo događanje? obzirom na velik e, broj gostiju, ne samo koji dolaze iz svijeta glazbe, nego i svijeta društvenih znanosti, i politike. E, Elevate ima jako puno sponzora i donatora, što se može isto vidjeti iz njihovih promotivnih materijala. I on ne traje jednu, dvije godine. On je sad već ono, u etabliran festival koji je vjerojatno i, i dobrim dijelom samo održiv jer dosta ljudi i dođe tamo i plati kartu, karta je između, ne znam, 20 eura dnevna, 20 do 25 do 40 50 eura festivalska karta, s tim da ima ovaj, besplatnih e, dosta aktivnosti. Koliko znam, sponzori su im e, uglavnom e, grad, Grac, koji ih e, sponzorira za kulturne aktivnosti, za društvene aktivnosti i tako dalje, za kao turističku aktivnost, to jest kao turistički projekt i njihova pokrajina ih financira, tako da vjerojatno iz tog dijela imaju popriličan e, postotak osiguran, tako da mislim da je to otprilike to. Ostali su im i sponzori i partneri iz svijeta, svijeta ne znam, glazbe i medija, i mislim da je to sasvim dovoljno da se to održava i da bude održivo i da takva produkcija e, se nastavi. Mm, jedan od razloga osim čisto provjeriti šta se događa u svijetu glazbe je e, bilo i zvuči neku inspiraciju, pa e, koje primjere dobre prakse možeš ti kao član i udruge mladih i voditelji dva centra za mlade izvući iz onoga što si vidio u Gracu? Sigurno taj produkcijski dio samih tih glazbenih večeri, pošto se tu bavimo organizacijom sličnog festivala koji ima sličnu ideju, ali je u puno manjem obojmu izveden. Mogu reći da čak puno ljudi nije doživjelo takve uvjete po pitanju e, zvuka i po pitanju samog vizualnog dojma i to je ovdje čak i u Hrvatskoj e, dosta, dosta slabo se vidi na, na događanjima, mada postoje događanja s tim, ima ih sve više i više. Pogotovo taj vizualni aspekt gdje se projiciraju i mapiraju e, razni oblici i ove razne površine u stilu da se napravi doslovno tapeta e, od nekakvog ovaj e, od nekakve projekcije. Ostalo sve radi neprimjetno, ne vidi se da, da postoje nekakvi nekakvi rizični trenuci da će u nekom trenu se nešto desiti sa opremom ili da vidimo puno nekakvih zabrinutih ljudi, tehničara koji nešto trčkaraju, nose i tako dalje. A s obzirom da postoji i tri flora koje su krcata e, sa, sa masom opreme, to je stvarno pohvalno. Nekako je ta organizacija cijelo vrijeme neprimjetna. Kada se dođe vidi se znači samo e, korisnik i onaj pružatelj, znači izvođač i to je sve što, što se tamo može vidjeti. Ta, zapravo taj, taj dio mi se najviše sviđa, jako mi se sviđa na, način na koji e, naprave marketing cijelog festivala, nisu e, ono nije nasilan, nije direktan toliko, a svugdje su vidljivi i zapaženi. Mm, da, definitivno bi koristilo i našim organizatorima, promotorima i tehničarima da odu malo vidjeti kako funkcionira. Očito se dosta razlikuje od onoga što možemo vidjeti u Hrvatskoj, a pogotovo u Karlovcu. Evo već kad smo kod Karlovca, može li se nešto odviđenoga i primijeniti na ove ovdje lokalne uvjete? Pa sigurno nešto može. Ne možemo računati na to da bi na godinu imali tako velik i raznovrstan festival, ali kroz nekakav termin u, sa u, kroz 5 i 10 godina bi se to moglo napraviti u slučaju da bi imali dovoljno lokacija za to. Stari grad bi bio recimo jedna zgodna paralela u odnosu na taj Schlossberg i on bi isto mogao unutra odraditi nekoliko tih ovaj e, prostorija gdje bi se moglo nešto dešavati i od tog e, edukacijskog predavačkog dijela do e, glazbenog dijela i projekcija i tako dalje. U Stari grad opet postoji dovoljno lokacija u Karlovcu što su na primjer centri za mlade ili gradska knjižnica čak. Na primjer ulaznice se kupuju u gradskom muzeju u, u Gracu. Znači ne prodaju se po kafićima ili tako nešto, nego direktno u gradskom muzeju i on ima cijeli dio koji je namijenjen elevatu. Znači, sam grad, grad koji je bio prije nekoliko godina kulturni, kulturno središnje, središte Europe, e, jako podupire tu, taj cijeli festival i na taj način bi to isto moglo tako izgledati. Osim toga, eto, da je Hrvatski dom otvoren, to on bi imao u velikoj dvorani bi imao idealni prostor za jedno masovnije događanje i tako, moglo bi se to napraviti. A sve je relativno i u Karlovcu blizu, samo je pitanje pod broj jedan prostora, da oni budu uređeni i pripremljeni da se nešto može napraviti, a onda je na organizatorima da pribave sredstva i to naprave kako najbolje mogu i znaju. Samo za kraj ovoga izvještaja o Elevate festivalu, koliko od izvođača bi mogli izdvojiti? Nas se posebno dojmio taj dungeon, uh, najviši taj, taj floor koji uh, je ugostio te, te ljude koji, jako, koji ne nastupaju toliko puta, ali su specifični i ovaj po tome što izvode samo svoju autorsku glazbu, znači to su bili sve ovaj, live actovi preko računala i šta je dosta, dosta nepoznato, a opet e, dosta ljudi je to popratilo i znalo za to. Znači tamo nije bila nekakva e, kritična masa te večeri tamo. Znači pod broj jedan meni je e, Anstam, to je berlinski berlinski tehno, dubstep eksperimentalni Um, producent koji ima jako malo iz, uh, izdanja, ali um, vole ga apsolutno svi krugovi te nekakve generalne elektronike. Osim njega na recimo drugom floru je bio sigurno uh, ovaj headliner uh, Bodika iz benda, to jest iz grupe elektroničke Instrumental, po kojoj je nešto poznatiji. Um, on recimo voli taj analogni zvuk uh, pomiješati sa nekakvim tim novim uh, bass e, elementima da bi on da bi, da bi zvučao kao niko drugi i to je recimo super što po pitanju te nekakve plesne glazbe Deep Chord iz Amerike je bio super na najvećem floru to je bila baš jedna ugodna deep i da bi E, glazba u nekog, sa etiketirana kao tehno, ali nije toliko ovaj, gruba. Somatic Responses je jedan bio super live act za pogledati, super zabavan. I eto, mislim, svi izvođači su bili jako dobri, a ovi su baš bili van svih okvira. E, meni je ovo četvrti ili peti element na koji sam išao, i mogu reći da mi je bio naj, najbolji, najkompletniji do sada. To je to što se tiče bogodišnjeg Elevata, vi ćete i dalje Planet magazinu pratiti šta se događa i oko samog Elevate festivala i ostalih sličnih događanja u Hrvatskoj i Europi. Ok, mi sad jednu malu pauzu napraviti pa se onda vraćamo s ovim našim događanjima. današnjim gostom Domogovom Šavorom, vojiteljem kluba mladih Centra za mlade na Gazi i centar za mlade e, u Grabarinu. Protekli tjedan na Gazi je bio vrlo bogat i nastavio se vrlo dobro posjećen tečaj šivanja, tečaj gitare standardno, razmjena vještina na kojima se moglo naučiti DJ-ati na gramofonima, a sigurno najznačajnija je bila radionica izrade prirodnih sapuna za koju se tražilo mjesto više. Pa vjerojatno ćete i nastaviti sa organizacijom ovakvih radionica. Pa da, evo jesena u Centru za, za mlade na Gazi je imalo puno aktivnosti, još će ih toliko barem imati. Kako bi prokomentirao tako velik interes za radionicu sapuna? Pa Radionica izrade sapuna je u tom segmentu prirodnih radionica i e, ovih eko radionica i vjerojatno su i mladi i ostali građani uvidjeli da oni sami to mogu e, napraviti kod sebe e, za neka manja sredstva mogu napraviti sapune kako god žele i koji su povrh svega zdravi. Tako da, jer nisu izrađeni kao svi ostali industri, industrijski sapuni, prvenstveno radi toga jako zanima. U Centru za mlade na Gazi e, krenula je sekcija nazvana Free Dance. O čemu se tu radi? Sekciju Free Dance je pokrenulo nekoliko mladih cura koje su e, željele pokazati svoje plesačke sposobnosti na način bez pravila, tako da Ovaj, se one tu nalaze sad već e, treći tjedan za redom, svake subote. Tako da u jednoj puštenoj atmosferi mogu plesati i to vjerojatno i pokazuje manjak takvih mjesta za tako nešto. E, super je stvar što zapravo e, mogu doživljavati glazbu koju vole na ono maksimalno iskoristiv način kada dođu tu kod nas, mogu si pustiti malo glasnije muziku, može se to čuti onako kako bi bilo u nekakvim koncertnim ili klubskim uvjetima, barem na tragu toga i evo, totalno se opustiti. A se može uključiti u radionicu free dance na koji način? Radionice su otvorene za bilo koga, može se uvijek prijaviti e, ili putem telefona na, u Centru za mlade na Gazi 600996 ili putem maila domachi.hr A ono što možemo najaviti za idući vikend na Gazi? Za idući vikend na Gazi možemo najaviti e, radionicu e, dvoslojnog dekupaža koja je u principu salvetna tehnika kojom se uljepšavaju neki uobičajeni predmeti iz e, kućanstava kao na primjer ne znam kutice, razne posudice, stolice i tako dalje. Osim toga, e, uskoro nam kreću i e, radionice Open Street Mappinga gdje će se raditi slobodno mapiranje e, Karlovca i njegove okolice. Trebamo imati još nekoliko radionica razmjena vještina sa ovim tim DJ alatima trebala bi početi i uskoro radionica pozlate koja se znači ubraja u te nekakve kreativne radionice, osim nje e, nam ide šivanje već od prošlog tjedna, a uz to imamo i dvije ekološke radionice koje su znači već spomenute izrada sapuna i e, permakultura i ekološki otisak, dok je jedna ovako malo egzotičnijeg naziva novog kulturni kurikulum E, isto radionica koja kreće kroz e, sljedećih tjedan ili dva. Još jedna novost je i, ponovno organiziranje izleta. Sjećamo se da je tamo 2009. godine organizirano nekoliko solidno posjećenih izleta. Prošle godine su organizirane u nekoj manjoj mjeri izleti ode isto u Karlovačkoj okolici, e, Branje Gljiva, Kestena i slično. Ove godine u, za početak mjeseca borbe protiv ovisnosti. E, organiziramo jedan izlet koji će se održati između znači koji će se ići između Svete Margarete i Priselaca, to će biti jedna kraća pješačka ruta od maksimalno sat vremena, nakon koje će uslijediti e, nekoliko radionica kako bi se, ne znam, mlade i sve koji su zainteresirani uvelo u planinarstvo, naučilo ih se nekakve zanimljive stvari kao što su ne znam, vezanje čvorova i tako dalje. I završetak te cijele aktivnosti je jedan ono ručak sa grahom i nakon tog se ide opet e, natrag prema Karlovcu, to jest prema Svetoj Margareti. Zanimljivosti još koje će se održati za vrijeme cijelog putovanja je taj open street uh, mapping, znači slobodno mapiranje celog tog prostora, što znači da ćemo uvesti jednu radionicu i ispremamo još neka iznenađenja na tragu uh, geocachinga, što će evo, recimo kolegica Vesna znati puno više o tome. Mi ćemo još u sljedećim emisijama još najavljivati ovaj izlet u Prisilce, koji moram samo nadopuniti da se organizira sa Hrvatskim planarskim društvom Martiščak iz Karlovca koji u Priselcima ima i svoj planinarski dom, dakle jedno sve popularnije izletište Karlovčana. Pa vjerujem da će biti i zainteresiranih za ovaj izlet. E, Prijaviti na izlet se može isto putem telefona. Jel? Izlet je znači 13.11. u nedjelju, kreće se u 9 sati sa Svete Margarete. Prijave se vrše do srijede, u tom tjednu mislim da je to 9. ili 10. Do recimo 12 sati u podne kako bi znali izorganizirati sav ovaj dio kasnije. Evo već imamo dosta prijava i evo htjeli bi da svi dođu, mladi i oni koji se osjećaju mladima da naprave tu s nama rutu i eto, da obilježimo mjesec e, borbe protiv ovisnosti. Ne smijem zaboraviti e, i e, donatore, to je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Oni su, e, znači, u potpunosti e, financiraju rad kluba i sve ove aktivnosti koje smo u principu nabrojali državaju se zahvaljujući njihovoj potpori. Domagoj, no, želim ti puno uspjeha sa daljnjim aktivnostima u Centru za mlade na Gazi, kao i onim što ti vodiš u Centru za mlade u Grabriku, o čemu će nas izvijestiti gospodin Marko Petančić, s kojim ćemo razgovarati nakon мали паузи. Moj idući gost u današnjoj emisiji je Marko Petančić, voditelj infocentra u Centru za mlade Grabrik. Dobro već. Centar za mlade Grabrik, nakon ovoga što smo već najavili, šta je Domagoj Šavor pričao o Centru za mlade na Gazi, također za jesen sprema za svoje korisnike velik broj različitih programa, radionica, tečajeva. Pa ja bih za početak izdvojio možda klub mladih nezaposlenih koji opet kreće sad od ove srijede E, odnosi se na mlade nezaposlene ljude koji traže zaposlenje, odnosno naučit će se kako aktivno traži zaposlenje, kako pisa životopis, kako se pripremi za intervju i ostale takve slične stvari. Predviđeno je da to bude barem jedno 30 mladi koji će kroz 5 do 6 radionica proći te glavne stvari. E, I dalje nam ide poluginal edukacija, Odradili smo već edukaciju na gramofonima i CD-ima, sad trenutno je glazbena produkcija u igri, poslije toga nam ide još VJing, web dizajn, grafički dizajn. To što se tiče udruge mladih poluga. Tako je. Pa od ovih isto aktivnih stvari može da izvojimo breakdance koji ide i dalje u srijedom na večer od 8 do 20 sati, Tečevi salse ponedjeljkom od 8 do 20 sati. Evo dobili smo informaciju da e, u okviru prevencije ovisnosti programa E, planirate i nekoliko zanimljivih predavanja koje će ugostiti neke zanimljive goste koje se nažalost dosta rijetko vidi u Karlovcu. Mjesec borbe protiv ovisnosti od 15.11. do 15.12. Stvarno ćemo obilježiti se dosta stvari. Tako ćemo započeti sa, radionicom ovisnosti i mladi koji ćemo raditi u suradnji sa obiteljskim centrom Karlovačke županije i klubom liječenih alkoholičara. Poslije toga ćemo imati forum teatar isto koji će pratiti problematiku ovisnosti. E, odradit ćemo nekoliko parlaonica, sa policijskom upravom ćemo odraditi tribinu o zlouporabi droga a ovo predavanje koje se spominjao, da i dalje smo u pregovorima i zapravo sad je već sigurno da ćemo dopeljati gospodina Dragu Plečku da nam predstavi svoju knjigu i malo pobliže objasni problem droge, kako je on to nazvao, bić novog doba. Kako to da ste se odlučili na gospodina Plečka? Htjeli smo napraviti pomak da ne bude sve onako klasično i rutinsko, da samo dođe neko održi svoje predavanje, nego da malo stavimo dinamike, jer znamo da gospodin Plečko ima malo drugačiji pristup a tome svemu, a ne onako službeni formalni. Osim ovoga što si najavio, Slobodna škola je svoje vremeno tu već imala kod vas neke svoje aktivnosti. Kako je danas sa Slobodnom školom? Tako isto kako stali smo ono kad je došli ljetni praznici, tako sad kad je ponovo počela škola, nastavljamo u suradnji sa Slobodnom školom imati pomoć u učenju. A oni imaju tu jedno sad desetak termina tjedno u kojima mogu besplatno doći djeca i da im se pruži pomoć u učenju. Pokriveni su svi ovi glavni predmeti, matematika, engleski, hrvatski, koji su najčešći problemi današnje mladeži. Tako da sve pozivamo da dođu, da se jave. Termini su i na našim web stranicama, tako da svi ste nam dobrodošli. A možemo malo još o web stranicama kojima je bilo prije koji godinu dana riječ. Dosta dugo je trebalo da se upogone. Je, istina, dosta je dugo trebalo, ali sad kad je jedan put gore aktivna, prati sva nova događanja u, pa što više u gradu i u samom centru, jednom i drugom, tako da sad smo već zadovoljni s tom stranicom. Koja adresa, samo da ponovim. E, www.czm-grabrik.hr e, U jednoj od proteklih emisija nam je gostovao i Filip Trezner iz Lumier grupe koji je prvo najavio sam Lumière, a kasnije najavljivao i festival Mladi za jesen u gradu. Lumière se tada sastaja ovdje, kakva je sada situacija s njim? Pa i dalje, oni jesu kao formalno neformalna skupina mladih tu unutar Centra za mlade, odnosno Carpe Diem-a. Oni i dalje sad imaju svoje aktivnosti ovdje, tako s, mjesečno jedan petak odrade svoje radionice što se tiče fotografije, čak i filma i takvih stvari, uvijek sa nekakvim zanimljivim gostima, što iz Zagreba, što iz Rijeke. I još bi samo onda dodao, od prve subote u 11. mjesecu, e, udruga mladih glazbenika Kajda e, počinje sa svojim radionicama, odnosno tečajima glazbenih instrumenta. Tako da ste na to svi pozvani, slobodno se javite i prijavite, uvijek ste dobrodošli. Ok, puno ti hvala. Ništa, hvala tebi. Cijenjeni slušatelji, ovo je bilo sve za večeras iz Centra za mlade u Grabriku. Dakle, sada dobili ste informacije za oba centra za mlade u Karlovcu. Slušajte nas i dalje u našem redovitom terminu utorkom od 20 sati ili na internetskim e, stranicama hrk.hr u live streamu ili kasnije planetmagazin.net podcast. Ovo je bilo sve za večeras, e, slušajte nas i dalje, do slušanja. Emisija Sektor 3 održava se zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.